زامين حديث فرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطع هلك هلاك شدن اونهایی که متنطعن متنطع یعنی يعني متعمق معانی مختلفی اومده در بحث متنطع گفته شده متعمق یعنی يعني کسی که در عمق یک چیز میره یا کسی که تکلف میکنه در اونجایی که نباید تکلف بکنه حالا این تکلف یا تنطع یا تعمق امام خطابی رحمه الله میگه که اونایی که تکلف میکنن در علم کلام میرن و فلسفه میرن و میان درباره الله قضاوت میکنن و بیشتر علما حمل بر این نوع بدعت کردن در دین اونایی که در اسم و صفات و در خود الله در علوش اظهار نظر میکنن اینا هلاک شدن کسانی که میان این بدعت ها را میارن و میان اظهار نظر درباره خداوند میکنن چون ما خداوند رو ندیدیم نمیتونیم درباره خداوند قضاوت کنیم خصوصا إن الله عز فواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما باطن بعد میگه أن تقول على الله ما لا تعلمون تقول بر خداوند یعنی يعني چیزی درباره الله زار نزار یا يا سرف الله یه بدين كالله لا قفته إن تنطعه تنطع و تکلف در دینه و تجاوز در حد به خاطر هم یک از معانی که درباره تنطع اومده گفته شده تعمق و غلو و مجاوزت از حد در اقوال و افعال یعنی چی میخوام این مسئله کلامی باشه میخواد قول باشه چی میخواد فعل باشه جوی تنطع در فعل زیاده روی هست تکلفه مثلا شخص خودش رو الزام میکنه به یه سری عبادت ها هزار بار این بگه هزار بار اون بگه این تکلف در عبادت و جوی هم تکلف در یک علوم خودش رو متکلف میکنه علوم عقلی و اظهار نظر درباره الله الله جل که نه در قرآن اومده نه در سنت اومده خدا جسم هست خدا جرم هست خدا فلان نیست بالا پایین چگونه چگونه میاد چگونه میره چگونه میبینه چگونه میشنوه و در مسائل قیاسی میفته خودش الله را با خودش قیاس میگیره در نتیجه در گمراهی میفته کل فرقه ها که به وجود اومدن از فرقه قدریه از فرقه از فرقه دیگه مثلا ما حدیث مثلا شاید رب داشته باشه به حدیث قبلی لا تقوا یک یک از جاهایی که رسول الله خشگی شده انسان نباید خشگی میشه ولی خب جایی خشم لازمه چه موقع لازمه چه موقع خشم اجازش هست وقتی که حقی از حقوق الله پایمال بشه وقتی که در توهین در دین باز بشه مثلا جایی مثلا میبینیم صحابه رسول الله یا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم توهینی میشه حدیثی زیر پا گذاشته میشه بله اینجا باید ناراحت بشیم باید خشمگین بشیم خب اینجا نه که مثلا بخندیم تو صورت اهل بدعت نه اون کسانی که میان مثلا تقبل بر رسول الله صلی الله علیه و میکنن یا میان بدگویی صحابه میکنن نه اونجا دیگه مجلس ما نیست از اون مجلس دیگه باید بلند بشیم بر اونها هم باید خشم بفرزیم ناراحتیمون رو ابراز بکنیم نه اینکه بخندیم تو صورت اونها و اینو با یاد بگیریم از رسول الله صلی الله علیه و لازم هم نیست که حرفی بزنیم خشم لازم به حرف و سخن گفتن نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجایی که درباره قضا و قدر و علم سابق خدا بعضی از اصحاب تازه مسلمان داشتن حرف میزدن میگه که رسول الله اومد و چهرهش قرمز شده بود میگه مثل اینکه دانه انار تو صورتش ترکنده باشد صورتش قرمز شده بود از خشم بعد اونجا است که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو نهی میکنه میگه که این راهی که شما میرید راه امتای گمراه شده از امتهای پیشین مثل یهود و نصارا این ما بحث نکنید نوع خشم لازم نیست که در خشم صدا تو بالا ببرید کافیه که خداوند در قرآن مثلا میگه که کسی که صداش در خش بالا میبره ان انکر الاصوات صوت الحمیر کافی که مثال ما مثال الاغ میشه که عرعر میکنه عرعر نکن داد و بیداد نکن خشم از صورت انسان مشخص میشه از نگاه انسان مشخص میشه از اون صورت قرمز انسان مشخص میشه و از اون روی ناخوش ما مشخص میشه لازم به داد و بیداد کردن نیست آمپراتو نچسبون بالا صداتو بالا نبر دستاتو مچاتو دستاتو بلند نکن طرف مقابل به خودمون باشیم مواظب رفتارمون باشیم ولی خب گفتم مواظب اقوال و افعالمون هم باشیم مجاوزت از حد نکنیم بالا. اینجا مثلا حلک المتنطع هر کسی زیاده روی کرد در خشمم زیاده روی نکرد در هیچ چیزی نه در قول نه در فعلت